Прво Јованово 4.8. Што вели во Прво Јованово 4.8? Најкраток опис за тоа кој е Божиот карактер, кој е Бог всушност. Бог е любов. Прво Петро 1.15 се вели дека Бог е свет. Че значи, не ги отвараме сега сите стикови, за да не го губим времето. Псалм 100 Стих 5. И Наум 1.7. Вели дека Господ е добар. Јован 4.24. Вели Господ е духовен. Псалм 11.7. Господ е праведен. Матеј 5.48. Господ е совршен. Второ законие 33.27. Господ е вечен. Малахија 3.6 Господ е непроменлив. Вели таму Јас, Господ не се менува. И во евреите Исус вели е из вчера, денес и доек. Е сега, што е ова? Ова е еден краток опис на Божиот карактер, односно тоа се карактеристиките на неговиот карактер. Или можеме да кажеме Божиот лик. А што ни вели во Битие 1.26? Еве, стана збори за и денеска, како и цело тромесече, за создавањето. Во Битие, или Прва Мојсија 1.26, и Бог рече да направиме човек според нашиот лик, според Божиот лик. И биле создадени, премине Адам, потоа Ева. Какви биле Адам и Ева на почетокот? Што значи тоа создадени според Божиот лик? Веле во Патриарси и пророци, на човекот му било доделено да биде Божија слика и според надвршниот изглед, и според карактерот. Значи, Адам и Ева ги имале, можеме да кажеме, овие карактеристики. Имале љубов. Биле свети, биле добри, биле духовни, биле праведни, биле совршени, биле вечни. Нормално, Бог и не создал за да бидеме вечни. Значи, Бог и денеска, знаеме дека се случило тоа што се случило, што го зборувавме за време на пуката, човекот, човечкиот род паднал во греф. Грелот ги нарушил, го нарушил тој Божи лик. Бог и денеска сака да го врати Божиот лик во нас, значи да не направи совршени, да ја врати вечноста, да бидеме праведни, духовни, добри, свети, полни со љубов. Ние не можеме да бидеме љубов. Бог е љубов. Интересно е, пазите, никаде не вели Библијата дека Бог е милост. Не, Бог е милостив. Никаде не вели дека Бог е правда. Не, тој е праведен. Ама сите тие произлегуваат од она карактеристика. Бог е любов, односно тоа не е карактеристика, тоа е дефиниција за тоа што е Бог. Бог е љубов, најкратко кажам. Чи Бог сака да бидеме такви. Е сега, Овие ќе ги отвориме стикови, во интерес на времето ги прескокнавме првите, меѓутоа во интерес на сеса и оние кои што ќе не гледаат подосна, сега овие стикови ќе ги разгледаме. Римјаните 13.10 Голем дел стиховите не се концентрирани баш во римјаните. Римјаните 13.10 Вториот дел стихот Вели, любовта е исполнување на законот. Или, како што милиат да кажат евангелистите, е, по па сега, законот тој од Стариот Завет не важи, сега Господ Исус дал нов закон, кој што се сведува на две. Люби го Бога и люби го ближниот. Ние знаеме дека тоа е само една скратена форма, односно, можам да кажа, вистинската форма на законот, кој што одговара на едно препородено срце, а законот како што е даден во Стариот Завет е даден таман за грешното срце. Па не прави ова, не прави тоа. Знаете, како на мало дете кој ќе му кажете немој таму, немој ова, немој тоа, затоа што е грешно. Е сега, значи можеме да кажеме дека законот е љубов. Римејате 7.12 И тука има повеќе карактеристики. Рековме дека Бог е добар, дека е свет, дека е праведен. Така рековме. Е, са Римејате 7.12 12 вели вак. Затоа законот е свет, а и заповета света, праведна и добра. Истите карактеристики. На Божиот карактер ги гледаме и кај законот. римјани, а, односно, завршуваме со римјаните, Псалм 19.7. Псалм 19.7. Предходно рековме дека Бог е совршен. 19. Псалм, 7 стих. Овие стихови треба да ги знаеме на памет. Затоа што се мокен начин за да им се покаже и докаже на некој дека Бог и законот се нераздвојни. сушност, законот е препис на неговиот карактер. Значи, Псалм 19, 7. Господовиот закон е совршен и ја крепи душа. Псалм 111, 7 и 8, еден од моите најомилени стихови, затоа што е стих кој што, е што кажувам, се овие се два стиха, 111 псалм, 7 и 8 стих, читавме во, односно не, читавме, не го спомнавме стихот во втора законија 33, 27, а и Малахија 3, 6, Тоа го спомнавме и оној во евреите, дека Исус е из вчера, денес и довека. Јас, Господ, не се менува, Малахија 3.6. Што велат овие стихови? Во Псалм 117.7 Делата на неговите раце се, вистината и судот, сите негови заповеди се постојани, утврдени се за сите времења довека. Што ка, со, друг, со други зборови сака да каже овие стих? Законот е вечен, законот е непроменлив. И сега го видевме ликот на законот. Предходно го видевме Божиот лик, ние сме били создадени во Божи лик, па тоа се нарушило. И што гледаме сега меѓу ликот на законот и ликот Божи? И дали можеме вака да кажеме, ајде да отвориме пак во бите 1.26, и Бог рече да направиме човек според ликот на законот. Дали може така да кажеме? <laughs> Добро. Е са ако Божиот лик и, Бо, и ликот на законот е едно и исто, всушност, знаеме дека законот е препис на Божиот карактер, тоа го кажа. Тога, што мислите, Гјавол 6000 години го прави тоа, што му е целта? Негова да го унижи, да го понижи Божиот карактер, да го понижи Господа. Кај ќе ќе удри тогаш највеќе. И кај удира, всушност. А на Божиот закон. Се ја кажавме, проблемот е тој кој што го направиле нашите прародители, а сето тоа се пресликува во сите, наш, во сите понатамошни генерации. Римјаните 3.23, познат стих, Зошто сите сгреши им недостасува Божјата слава. А дали треба да повторуваме или еве, сепак треба да отвориме во Излез, 33 глава, па да видиме што е Божјата слава. Излез 33 глава. Пази, овде ќе се сретнат неколку изрази, кои што ќе опишат Божјата слава. Ќе видиме кои се. Че излез 33 глава. Самиот наслов овде вели обнова на заветот. 18 стих. Значи Мојсей вели покажи ми ја својата слава, замоли Мојсей, замолува Господа. Ке дозволам пред тебе да поминат циот мој болскот одговори и пред тебе ќе го изустам своето име Господ. Мојсей бара Господ да ја објави славата. Бог вели ќе дозволам пред тебе да помине сиот мој болскот, обично ние по слава, знали, мете тој болскот, таа светлина. И тој му вели, да, ќе помине сиот мој болскот и пред тебе ќе го изустам своето име, Господ. Сега во 34 глава од први стих, продолжувам понатаму. Господ му рече на Мојсија, изделка, изделка е две камени плочи, како и поранешните. Че значи, ова се вторите плочи. Значи, контекстот е, мој се бара Господ да му ја покаже слават. И сега што следува? Мој се му вели изделкај две нови плочи и нека бидат како и поранешните. Па јас ги напишам на плочите зборовите што беа на првите плочи. Интересно е која зборовме за Божиот прст. И на овие вторите плочи Господ не рекол, мој се, ај ти запиши ги истите заповеди. Не, ти изрежи ги плочите, дај ми ги на мене, јас ги повторам, ки ги напишам повторно истите зборови што беа на првите плочи, кои што ги скрши биди готов до утре, тогаш наутро искачи се и му кажува на значи, сите тие инструкции. И четвртиот стиг мој се издалка две камени плочи, како и поранешните рано наутро стане и се искачи на Синајската гора, откако ги зеде во рацете двете камени плочи, како што му нареди Господ. Че видите, мој се бара славата Господ да ја прикаже, Господ му вика, земи две камени плочи, дај ми ги јас, ке напишам, ќе ги напишам истите зборови. Што е славата, господа? Карактерот е пред се. тоа го гледаме исто тука и законот спомнат. Не случајно. Господ слезе во облак, а тој застана пред него и го повика името Јахве Господ. Пазите, и името е исто. Предходно се спомна името, велики ти го кажам, ке ти го изговорам името, Јахве Господ сега повторно. Имаме закон, имаме слава, имаме име, што се всушност укажува на карактерот Божи. И Господ помина пред него, па се јави овие стикови, кој знае по кој пат ги повторуваме, Јахве, Господ, Бог дарежлив, милостив, долготрпелив на гнев, мову милостив, вистински искажува милост на илјадници, проштава опакост, греф и престап, но не остава и не казнет виновник, тука е казнува опакоста на татковците врз и на внучињата до третото и четвртото поколение. Што е ова? Божиот карактер. Тоа се тие карактеристики на неговиот карактер. Че имаме слава, име, карактер, закон. Второ Коринќаните 3.18. Второ послание до, до Коринќаните 3.18. <clears throat> Исто многу добро познат стик. Кој што ни вели, а ние сите со откриено лице ја одразуваме Господовата слава, <clears throat> и се преобразуваме во ист лик. Слава, лик, од слава во слава, како што тоа го прави Господовиот Дух. Како поинако можеме да го срочиме, да го кажеме во стих? А ние сите со откриено лице и одразуваме, го одразуваме Господовиот карактер и се преобразуваме во истиот лик, во истиот тој карактер, од слава во слава. Значи, тоа е таа изградба на карактерот од слава во слава. Како што тоа го прави Господовиот Дух, и еве овде стикот што ни кажува и кој тоа е на друга тема, меѓутоа, факт е тоа, таа изградба, таа преобразба, ја прави Духот Свети. Не можеме ние самите, како што спомна и братот Димич. Тоа е целта Господова. Господ сака да го поврати Божиот лик во нас. А Пошто Божиот лик и ликот на законот не се разликуваат, како се повратува Божиот лик тогаш? Ако Господ го впише сега на не на камени плочи, него не на тоа камено срце, туку на тие местнати плочи од нашето срце, Божиот закон. На тој начин го враке Божиот лик во нас. Така да законот и Бог се нераздвојни. Оној кој што се обидува да го тргне законот или да допише, да избреше, тој чачка, значи тој чепка во Божиот карактер. За жал, многу свет денеска тоа вероятно, или не го или не сакаат да го видат. Меѓутоа, страшно е да чепкаш во Божиот карактер. Страшно е всушност која која работа ти ја работиш ако погрешно прикажуваш Божиот карактер пред другите? А работата на, на лукавиот. Тоа е неговата цел, тоа е неговата работа цели 6000 години. Да криво го покаже Божиот карактер. ме он не прав, Бог е крив. И се е ово исто многу убав стих во второ послание до Солуњаните. Второ послание до Солуњаните, втора глава, 13-14. И под насловот овде вели, вие сте избрани за спасение. Бог не избрал за да спаси. А ние сме должни секојаш да му благодариме на Бога за вас, браќа, од Господ возлюбени, зашто Бог ве избра од почетокот за спасение, преку осветувањето на духот, ево повторно и духот тука, и вера во вистината. На кое ве призва преку нашето Евангелие, за да ја добиете славата на нашиот Господ Исус Христос. Убави зборови. Господ сака да го врати, да, го, да, го добие, да ја добиеме Божјата слава, славата на Исус Христос одновели, односно неговиот карактер. И како тоа? Со посредство и работа на Духот Свети преку Евангелието. Затоа е Евангелието. Тоа е главната цел на Евангелието. Да го врати, да го поврати Божиот лик во, во сите нас. И сега сите сгрешија и се лишени од славата Господова Римјаните 3.20 или им недостасува Господовата слава, или со други збори што им недостасува? Божиот карактер им недостасува. Како тоа сите ние се лишивме? На кој начин ни недостасува Божиот карактер? Со тоа што го прекршивме законот, со тоа што сгрешивме. Ако тоа значи тоа, тогаш вракење на Божиот лик, значи држање на законот, кое што пак ние невозможно е да го направиме во свој сили. Затоа не е потребно да чита Божија помош, работа на Духот Свети, ако ние тоа му го дозволиме. Че значи, тоа е единствениот начин да му угодиме на Господа. Евреите, Павле во Евреите вели, без вера не може да му угодиме на Господа. Видовме дека и верата е и како вклучена. Меѓутоа, ако со прикрешување на Божиот закон ние всушност го погазуваме Божиот карактер, го омаловажуваме на некој начин Господа, единствен начин да му угодиме е содржање на законот, со, повторно со Божија помош. И тоа што често пати ние како адвентисти ќе го спомнеме законот, и сите велат други, епо, вие сте легалисти. Тоа е легализам. Меѓутоа, тоа што, зашто ние сме повикани како адвентистичка црква, адвентистичко движење е да го, меѓу другото, воздигнеме и Божиот закон, односно, да го прославиме Бога. Што значи да се прослави Бог, всушност? Да се воздигне и законот, кој што е омаловажен, газен, некој се обидува да го острани, и остранет. Нас не подигнал за да го повратиме тој лик, да го прославиме Господа, вистински да се прослави Бог е навистина да се држи законот со Негова помош и да на тој начин да го сликаме неговиот, неговиот лик пред светот. Е сега затоа Господ, Господ го прати Исуса, да не отвараме Римјаните 8 глава, и тој го одржа законот. И ја исполни праведноста што законот ја бара, за да можеме и ние да да го одржиме закона, за да можеме ние да бидеме оправдани преку Христа. И сега, кога спомнавме ликот Божи, ликот на законот, мора да го спомнеме и еден, и еден друг лик да спомнеме, а тој лик се наоѓа во Галатјаните, послание до Галатјаните, тука веќе полека ќе превршуваме, Галатјаните, пета глава, од 19 до 21. Галатјаните 5 глава 19 до 21. А делата на телото се познати. Тоа се блудство, нечистотија, бесрамност, идолопоклонство, вражање, непријателства, преприка, ревнување, гнев, себичност, раздори, кривоверства, зависти, убиства, пијанства, срамни гозби и слични на овие за кои ви зборувам однапред, како што ви реков и порано, дека оние кои прават такви работи нема да го наследат Божијето царство. Павле тука застанува и како да сака да каже, ако сеја почнеме да набројуваме, листата нема крај. Меѓу тоа спомнува неколку и веле и слични на овие. Ова е ликот на гревот. Сите ние сгрешивме и се, и се лишивме од славата, од карактерот Божи. Сеја Господ преку Исуса Христа, преку Евангелието, сака да го поврати ликот Божи во нас. Да го тргне, затоа и дојде Исус, ќе се нарече Христос, односно Исус, и ќе дојде да го ослободи својот народ од гревот. Господ сака да го трне овој лик, овој гнасен лик на гревот и да го поврати својот лик во себе. Но тоа, повторно ќе кажеме, е, е тесно поврзано со законот. Не можеш да го одвоиш Божиот лик од она што е законот, затоа што Господ го запишал всушност својот карактер на тие прочи. Иако во онаа форма која што е згодна за нас како грешни човечки существа. Немој ова, немој тоа. Во суштина законот е љубов, како што и Бог е љубов. Односно, кратко кажано, како што Исус кажува, љуби го ближниот и, односно, љуби го Бога и љуби го ближниот. Пак на крајот ќе завршам со стихот во второ Солоњаните, односно тие два стиха, втора глава, второ Солоњаните, втора глава, 13 и 14 стих. А ние сме должни секојаш да му благодариме на Бога за вас. Да благ... <laughs> значи, овде апостол <clears throat> Павле кажува да благодари за оние во Солун, да благодари за сите оние кои што, ете, со Божија помош успел да ги осведочи и да ги доведе кај Христа, ние треба пресе да му благодариме и за себе, што сме денеска овде, што сме во вистината, а да му благодариме и за сите оние со кои што сме имали контакти и во оваа седмица и предходно, кај што сега да сме посеале, за да тоа семе може да никне. Значи, ние сме должни секојаш да му благодариме на Бога за вас, браќа, од Господа возлюбени, зашто Бог ве избра од почетокот за спасение. Господ не дојде за да не осуди, туку за да не спаси од гревот. Преку осветувањето на Духот и вера во вистината, на која ве призва преку нашето Евангелие, за да ја добиете славата на нашиот Господ, односно да го повратите неговиот лик да го добиете карактерот Божи. И ништо, ама баш ништо од оваа земја нема да однесеме горе. Само карактерот.